أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <laughs> Zna na koju ženu misli, s kim je on. E tako, da malo, je djeca, da razumite još 10 minuta, pa ću ja onaj, voditi kraj. koje je pengamber pa pokazivo put kad je išao iz Mekiju Šta nas uči poslanik ovdje? Komu je bio vodič? Komu je put pokazivao iz Mekiju Bio je jedan mušrik, beduji pustinjak. Mušrik. Zamislite da je Allah dozvolio da njega kroz pustinju vodi njega jebu Bekra mušrik. A šta nas uči poslanik, alaihissalam? Uči nas ko zna dobro avion voziti, ko zna na kompjuteru raditi, ko je stručan, gdje ti tu radi. Kad ja sam pobožan, daj njega vam, nemoj ga lahati tamo kad je smatan. Daj vam ko zna, a to što on pobožan, to je dobro. A nemoj da vozi autobus ko je smotan, ko ne smije po snigu voziti. Ne znam, ja sam smotan. Nemoj mene ako sam pobožan, to je jedno što sam pobožan, drugo što, što sam smotan. Ja još ursilje četvora me gura sa golfom mojim dok sam prije 10 godina. Ne znam, ne mene, četvorica me gura ja ne mene. Dođe dječko, nema ni vozački. Nema ni, nije ni on se igra na ledu sa mojim golfom. Jer ima šlifa znači zna voz. Pa onaj ko zna, da njega tam drece daj ti, daj ti mene uradi, ti znaš raditi. Pa man taman da dođe do mi pa ne klanja, pa da neko uradi, on zna bolje raditi od ovoga, ovaj pobožan ne zna, on će Bog pokvariti. Nas poslanik kući uzmi znanje od nevjernika, znači nek ti pokaže, nek ti avion vozi i put pokaže onaj ko zna, a neko je pobožan. Meni je žena prodavala stan, i ona plaće, kaže ja sam pobožna, a brata stan prodaje. A brat ima sina. I ona bi tjela, sebi pare. Šta li je tjela? pusti ti ma neko nek se vlija, ona pusti jedno je biznis, prodaje drugo je to što ti pobožna. Mene ne interesuje kad kupiš što ti pobožna. Ti kad kupuješ zemlju, ja kad knjigu prodajem, ne pitam se je on pobožan, daj sam kupi, da mene briga se pobožan. Pa ti li ti kad sir prodaješ, pitaš i klanjaš, Mo, daj, evo ti kaca, kad što šta mene briga, klanjaš. Ti prodaje svoj robu, on klanio, ne A vidi, jade kad Sadako dajem, onda gledamo kakav je. A kad prodajemo, ne pitamo jesi ti dobar čovjek, sam daj pare. A kad ti hoćeš neko nešto dati, hoćeš da bude vlija. Pa ti kad dadneš sadaku, ti si dao tebi čalo pisat, nećeš te pitat kome si dao. Je on dobar čovjek, nekom za sebe odgovara. Ali ovo je bitno, znači koga poslanik slijedi u tom pogledu, zemlju. Ima on Allahovu uputu. Ima on za miraž. S kim je išao na miraž? Koga je vodio na miraž? mu nebo gore. Vaš. Ko? Žibri, Kome je bio jahalica? Burak. Dženevska jahalica. Brzina svjetlosti. Još brže. Nije mu tada trebao pustinjak. I mi imamo konekciju s Bogom pet puta za namaz. Da miraž svoju spostavimo. A kad ideš zemljom, ukucaj GPS navigaciju, potrebi, jer ona tačno govori, ona će odnosi na, na mjesto gdje ideš. Znači slijedi ove zemaljske upute, pravila i saobraćajne znakove. Nisu budale postavili saobraćajne znakove. Kaže šta ono, znači nije veze s vjerom. Ma on zna više od tebe, on je učio saobraćaj. Učio je, zna, pa je postavio 60 na A ti se sad praviš pametan koji je on, on je nevjernik, neće ja slušat nevjernika. Amo on je izučio mi slušamo Allah, znamo šta je nama Allah propisao. Nećemo pitati nevjenika kako ćemo klanjati. Nas je Pelgamber produčio tim badati. Ali ovdje vamo discipline moram učiti jutro. Oni koji nisu u istoj branši. I zato i ovo sad glasanje i ovo tako dalje, koga Allah poslije vaška je to, ali vrlo je važno ko je evo u džematu predsjednik mjesne zajednice vrlo je važno i ko je Monteverija i ko je hođa. To su tri ključna čovjeka u džematu. Predsjednik mjesne zajednice, hođa i Monteverija. To su tri glavna čovjeka. I ako oni neće raditi nisu stručni, ne mere selo napredovati. Zato se biraju ljudi stručni, a baš još, ako još kad bi bili pobožni, to bi bilo pravo. I da je stručan i da je pobožan. To bi bilo super, ali teško je dva dobra sastaviti. Znači, dolazim Muhammed a.s. u Medinu, da ljudim kraju. Šta je radio u Medini kad je došao? Šta je prvo radio? Napravio džamiju, nije kuća. Kod koga je bio dok mu se kuća napravila? Kod kojeg ashaba? Evo ga u Istanbulu. U Istanbulu, eju Ensari. Zove se tam kvart Istanbula. Ejubija u Istanbulu. Tu je on preselio kao šehir. Taj ashab je iz Medine, bez aviona, bez autobusa došlo da se bori, a bio u njegovoj kući. I gdje je deva sjela, tu je džamija napravljena. A šta je džamija? Zborno mjesto. Tu se mi se okupljamo, da znamo ko smo, Kućemo, šta ćemo. Sad mi trebali, ja bi trebao iza sabaha pitati, koja je u selu bolestan? Meni skoro iz Avdovića ljudi došli. U moj džemat, u stvaru, gori iznad mene Što ste vi došli kada je došli jednoj ženi pomoći? Donili joj nešto kao organizacija jedna humanitarna. Oni znaju da ona nema, ja ne znam. A umom, komšiluku. A džemat je smisao džemata, jeste pengamber bi pitao ko je gladan, ko je preselio, koga treba pomoć, ko je bolestan, da ga obiđeni. To je džemat. Ne može neko u džematu biti, a da nema, a da mi imamo. Zato je Ali se napravio džami da se muslimani tu sabiru, da im to bude ko kasarna, ko zborno mjesto, ko orijentacija, jer sve džame su okrenute prema Mekke su, znači, naš orijentir, one nas orijentišu kao navigacija. E onda oko džamije pravi kući. A džamija dominira. Ona je glavna. Po njoj se mi prepoznajemo. Jer ako ne dolaziš u džamiju, ko si? Jedan od Slovenije u Ljubljani umro pol godine bio u Mrtvarci, Musliman, pola godine ne znaju ko je. Ima lično, ne znaju ko je. Niko za njega ne pita. Islamska nošto ga, I oni ga ukopali tamo, ne znam, da bi dolazio džami, pitao ga, ljudi, ko si ti? A nije, nije bio član, nije dolazio u džami. Pa eto, to je smisao i hoće i motivelije i predsjednik mjesence da imamo i društveni dom i džami, i školu i tako dalje, da sve to uvežemo. I to je prava stvar. Zato nas Hidžara uči da nam treba sistem, da živimo u zajednici, a ne da ide kako ko hoće. Mora se slušati. I kad se sluša, slušajte ovo, kad ima pet braća i recimo greše, pogreše u biznisu, u životu, ali ako su složni, oni to popravi i idu dalje. Ali ako su nesložni, a svi pametni, nema tu naprega jer svak sebi, isto kad je ona raznosila mlada, šta li je bilo, pa džaba ovi kupe, ona sve se. Ili onaj je sadiva, samo okolo pa razbacimo ti od bacaš, on crnu nazad vraća. Ne mereš sadit cijena nikad. Džaba nam pamet ako nećemo zajedno. Ka isto prsti. Nisu prsti isti u ruci. nisu prsti isti. Pa nisu isti. Ne trebaju biti isti. Ne bi ni valjalo da se isti. Šta kad bi palac bio tu? Ne mogu ovako savjeti. Vidiš kad saviš kako palac sve obavije. Ali on je tačno koliko ga je Bog stvorio. Ne treba veći biti. Ni manji ne bi valjalo. Tačno koliko je, toliko treba. Svi različiti, svak pomalo more. Pomalo prtak, možda ova najviše mora ovako uhvatiti, ono kuki. Mali, mali, nešto malo, šta će mali, dobro, ništa, da. A šta mogu svi zajedno? Vidi, mogu se i pokoriti, mogu i sastaviti, i udariti, oni, i štegnuti. Vidi šta rade svi zajedno, silu pravi. Ali mi nećemo zajedno, svak sebi. I zato nema salamata ni selu kad nešto neće zajedno, da li pravili ovu ili I u kući, ja znam porodice sa četiri plate žive i stalno su kreditom. Svi rade i nikad para nemaju. A ti sam radiš, četvero dici imaš i opet imaš. Kada Allah daje, kad ima svoga i berekata, zato treba čestitati godinu Hidžarsku, nesretna ti je nova ne nesretna. To je, to, je, to je usko, nego neki bude hajirli i beričan. Kad je hajirli, onda je sa svih strana hajirli. Isto kad je mati slala sina da se ženi, kaže, hajde sine, Irli ti bilo ne sretno. U rudnik ide sretno, Doloniviću sretno. Nego Irli i beričetno, kad je blagoslovljeno i kad je rana blagoslovljena i pare i porodica, onda ti sve ide kako treba. Onda se i manje najdeš i manje para imaš, a živiš. I onda onima ne ide u glavu kako sa 5-6 hiljada evo kraj krajem sastavi, a ti sa 500 maraka živiš. I sa 200 ili 300 nema nikako plati. I opet živiš. To je rekao Pejaković, kada ja nemam jednog grada škole i opet kada živim jer sjećate se njegove Eto, to je blagoslov, znači trebamo tražiti da nam u porodici Allah blagoslavi naš život, našu djecu i da nam i ova godina bude beričetna. Evo šta sam ovaj večera sam donio po, zato što volim mudrike, nešto ću vas ponuditi, ako ti sad ono, vi računate i nek računate, i ja računam. Kad nešto radiš, odmah kontaš imaš li računa, jel A neko nešto radi, a ne, računa. Kad bi jedan bokser izračunao koliko energije potrošio trenirajući, mogao bi šlepere kupu, sa proizvoditi i, prodavati. A ovo je potrošio sam da dobije prvo mjesto da bude šampion. Koliko sportista trči, kad mu rekao, hajmo voda voda, trči, ide čovjek nešto odnese, ne bi nikad otim. A nako trči, jel Hoda nako, ja ga vidim po zemci, hoda, klaračka je korsina. Pa idi malo do džamije, nemoj nako hoda. Jer tada ti svaki korak seva. Ti sad, iz vam odakle sve dolazi to do džamije. Sto koraka, sto deređa, sto sevapa, sto grijeha manje. Sad zamisli koja je fajda dolazi u džamije. I kad kreneš da znaš da nisi nako krenuo. Živimo u vremenu velikih haosa, poremećaja, najviše porodičnih i komšijskih, a više porodičnih, a, pa ima i komšijskih. Mi smo se da svi zatvorili, svaki je u svom svijetu. Niko, niski. Čak ako je čovjek na Facebooku, onda je žena uskraćena. Ona je možda pored televizora ili obratno. Mi smo se u kući podijelili, pa imamo problema. Nudim vam, e, evo, za kraj možda bi ovo želje bolje bilo da nema potrebe više da